Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalena atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu – bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įeina į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą buvusią ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsęs prisikelti iš numirusių. Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo. O Marija stovėjo laukia palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius vieną galvūgalyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją, moterie, ko verki? Jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi jie atsisuko ir pamatė stovinti Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai, moterie, ko verki, ko ieškai? Jinai manydama, jog tai sodininkas atsakė, viešpatė, jei jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako, Marija. Jie atsigrėžė ir sušuko hebrajiškai, rabuni, tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė, nelaikyk manęs, aš dar neišengiau pas tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš engiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Marija Magdalena nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai sakęs. Tos pirmosios savaitės dienos vakare Durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvykę viešpatį, o Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmės, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš dvylikos Tomo vadinamo dviniu nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį O jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ir neįbesiu piršto į vinių žaizdą, ir jeigu neįkišiu rankos į jo šoną, netikėsiu. Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo. Ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą. Įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir įkišk į mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko, mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako, tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus. Ir tikėdami, turėtumėte gyvenimą per jo vardą.